Nu, iš vienos pusės tai artistas yra, aišku. E, tai yra žmogus gebantis, e, vat, kur be ateitų, visada jis e, vat, sugeba atkreipti save dėmesį. Visur jis yra žvaigždė, jis visur yra, tiesiog į save geba atkreipti dėmesį. Tai yra kaip toks paauglys, jo, ja, toks kaip paauglys, kuris vat, pankuoja, žinai, vat, visokiais būdais vat, geba vat, elgtis e, išprovokuojančiai kitų žmonių, visiškai nesvarbu, ar geras emocijas, ar blogas, bet su savo to tokiu, vat, tarkim, teatrališkumu. Ir jis, e, vat, šitokį žmogų lydi skandalai. Nu, va, to žvaigždutės mūsų televizorių žydrusios, <laughs> žydrų ekrano žvaigždutės tai jos e, irgi, dabar negaliu vakis, reiškia, jos irgi bando, pavyzdžiui, kai jos jau dėmesio nebegauna, viskas blogai jom. Ir tada, ką nori, vis vien tada skandalus daro, kažkokias nu, intrigas. Tai tai ir tam yra ten tie žurnalai, žmogus, kokie ten dar tie. Žmonės ir aš net nežinau. Nu ir, va, tarkim, yra, va, kas skaito juos, jie tiek tokiu būdu maitinasi. Ta. Aišku, jie naudojasi e, dabar internetu, Facebookas, ten jie sekėjai įvairūs ir jie su tai sekėjai žaidžia, tokiu būdu gauna energiją. Kaip dabar netgi yra tokia praktika, kas jau dirba daug prie interneto, kad kaip pasninkas būdavo anksčiau, žinai, mhm Tai dabar be internet, be Facebooko buvimo, žinai, atjungi Facebooką. Kad ten biški reikia. Tai narcisizmas, kur pastovi jūs Facebook'e matysite tos žmonės, kurie save fotografuoja ten nuolat. Jo. Ištisai, ištisai. Arba ten yra moteris e, tokios, kur tos savo formas, e, taip, formas savo rodo. <laughs> Arba vyrai, taip. Tokios tas pozicijas tokia, žinai. Nu, gali būti vėlgi va, tos tendencijos pas visus, bet ką mes su tuo darom, suprantat. E, reiškia, tas noras dažniausiai būna vaikystėje kažkokio pripažinimo negavęs arba dabar jis tokiu būdu nori būti ta žvaigždė kad laikų daugiau surinktų. Pavyzdžiui, va, talentus pasižiūrėkit, kur va, Lietuvos talentai. Kai ateina, reiškia, va, kur čia vakar netyčia ten uošvienį žiūrėjo. Eidamas ten pristojau, ten su harmonika toks. Išėjo vyrukas, sako, nu vat, ko tu nori, tapti žinomas visam pasaulyje, nori būti žvaigždė, žinai, nu atvirai. Nu gerai, grok. Taip, mėmė. Liūdnas. Nu, sako, tu su auditorija nedirbi. Nu, aš žinau, kad, bet jis jau apie save turbūt įsivaizduoja pasauliniuose ekranuose, ten kažkur save. Jau save mato kažkur tai Galivudė ar nežinau <laughs> kur. Tai va čia toks kaip pavyzdys, žinai. Nu, paskui būna nuleisti labai to žvaigždutės taip žemai. Tai tokie žmonės, sakykim, santykiuose jie, pavyzdžiui, žvaigždė kaip elgesi, jie šypsosi, pavyzdžiui, tarp ezoterikų gali atrasti, nu, Ne ezoteriko, šizoteriko. Jie jums šypsos, jie, va, jie žino, kaip elgesi dvasingas žmogus. Vat, šypsosi, va, ta, na, ten su jumis va visai. Nu, tai va. Tokie. Nu, kai įsivažiuoja toks vampirizmas, e, tai yra labiausiai nuo tokio vampirizmo kenčia žvaigždės artimieji jie priversti gyventi dvigubą gyvenimą arba derintis prie aktoriaus žaidimo taisyklių. Dalis žvaigždžių vengia artimesnių santykių ir kažkam įsipareigoti, nes bijo, kad prisileisęs arčiau žmogus pažins juos labiau, negu jie norėtų. Negaudamas energijos šis vampyras ima blėsti, sirgti, dažniausiai depresiją. Gali pradėti gerti, netvartoti narkotikus, pastekus savižudybės atveju. Šiaip realiai dažniausiai susižudo arba nuo narkotikų, nu, jau, kai jau nebėra fizinio to grožio kūno ir jie tampa nurašyti, jie tiesiog nebemato prasmės savižudybė vienokia ar kitokia savo mirtim, jie nemiršta. Trečias vampirizmo, saulės vampirizmas tai yra karalius. E, tai yra, gali būti draugas toks, sakykime, kuris e, kuriam nuoširdžiai atrodo, kad didelė garbė, kad e, jis kažko tai, mm, kad kažkas leidžia, kad juo rūpintųsi kiti. Tai va toks karalius. Tai jis mėgsta gyventi kitų sąskaitą plačiai. Mm, jie gali, pavyzdžiui, savintis kitų žmonių energiją ar materialinę. Pavyzdžiui, jį užleisit, va, draugas toks užleisite, nu, pavyzdžiui, būtą, neturit, jam, nu, pagyvenk. Ir jis jau tą būtą laiko savo. Ja. Jis savo laiko, paskui reiškia, jis, bet kas nors sugenda, jis informuoja, va, tu čia sugėdo tas kranas. Jis sekas atsakomybės. Jis net, mm nu kaip va toks, ką tu, ten čia tavo būtas, kažkuria prasme tavo, kai kažkas blogai, bet kai, kai viskas gerai, tu ten ką tu čia lendi, čia mano erdvė, žinai. E, yra paplitęs toks vampirizmas Airijoje, pasakojama e, tie mm, Romai arba čigonai. E, jie, pavyzdžiui, ir netgi lietuviai taip daro, kad, pavyzdžiui, įsiveržia į būtą, išdaužia langą, ten įlenda ir gyvena. Ir pagal įstatymus jų niekas neturi teisės išmesti. Mat, koks vampirizmo forma kokia. Žinot, ne? Nu, iš jūsų yra tam taip, kad tu kažkiek metų pragyveni tam name, dešimt metų ar kiek ten yra, ir ta, tavo, tas namas tau priklauso pagal įsakymus. Tad, ta prasme, tu iš tikrųjų, va, taip apleistas namas, įsilaužiai, gyveni, gyveni, gyveni, viskas. Jis tavo. Tik Lietuvoje, man atrodo, norėjo padaryti, kad jeigu du metus nuomininkas pas tave gyventas, paskui gali tą turtą gyventi. Nu, tu, tu negali jo išregistruoti lauką, kad turi, jis gali žodžiu mm -hmm. ten parduoti, ar ką gali iš tai reikalauti pinigus, nes jis jau kaip savininkas pagauna. Nu. Tai va čia irgi, matot, kaip yra vampirizmo forma. Vampirizmo forma. Ketvirtas e, vampirizmo ketvirta forma - šventasis. Jis panašus į, į žvaigždę, tačiau jis jau yra tas žvaigždė religinėse dvasinėse kryptise. Na, jeigu ten žvaigždė ekranų, tai čia yra žvaigždė matų viso šizoterizmo. Nu, plūstančio, plūstančio Lietuvą ir iš Lietuvos. Nežinau, tai yra taip sakant, ne, nesakysiu nei vardų, nei, nei pavadinimų. Tai yra, tai geriausiu atveju pilk, pilkieji tie koridoriai arba pilkieji, ateiviai, kurie dirba su programom, pozityvumo, tom pozitivizmas, tie visi, kur paskui veda į depresiją nu, kur čia buvo vaikinukas pasaka apie pozityvų mąstymą, kuris, e, kad yra, veda į depresiją. Nu, YouTube, nu, YouTube. Aš mačiau tą klipą. Klipukas. Mhm. Vyrukas papasakos apie savo realybę. Nes realiai visos tos praktikos veda į depresiją. Tai čia, bet va, tai paskaitykim apie šitą tipą, nėra taip daug. Tai yra vaidinantys šventuosius, puikūs aktoriai, specialūs drabužiai, prasimanyti titulai, dvasinė atributai, teatrališki efektai išmoktos išmintingos frazės, kuriomis manipuliuojama, hipnotizuojančios skanduotis, ritmiška muzika ir panašiai. <clears throat> nu, tai rūbai kažkokie, kur, pavyzdžiui, vaišnavo, pavyzdžiui, vaišnavo irgi ne visi, bet yra, kad taip žaidžia. Vienuoliai save vadina, nors tokia nėra. Nu, kad su žmonė, žmonėmis įspūdį padaryti kalbama. Tai Gal dar kitose tradicijose panašiai. Arba vardus susigalvoja, kurių neturi. Ir naudoja tos vardus. Pasikrikštė patys. Tai jo, jo, visą tas imidžas išoriškai. Kai, ir tai yra būtent rodoma ją e, aplinkam. Šventasis dirba pagal visas pramogų verslo taisyklės. Kurdamas išskirtinį įvaizdį, jis pritraukia emocingų žmonių masės. Galit matyti jogos, sakykime, mokyklos, kurios liet, nu, neturi ištakų iš. Nu, realios tradicijos nėra. Tarkim, Lietuvoje ten šivanandos, važiuoju, šio tikrai va, turi, da, kryja jogos yra, gal dar kokių. Bet šiaip yra, kur, pavyzdžiui, irgi atvejas toks vienas nu, kaip ir draugas. Irgi sugalvoja, kad jis dabar čia įkurs savo jogos mokyklą. Nu ir ką, ir liūdna, nu, apsirgo. Nes, nu kaip, turi už tavęs, kad tu dirbi su joga, turi už tavęs būti apsaugos ir taip toliau, tradicija, nu realiai, mokytojai turi būti. Nu, tu jis pas save įkūrė kaip, nu, įkūrėjas tapo, nu ir ką, nu, bet čia ne apie tai šiaip normalus žmogus, tik kad nu, ne visi to žino dėsnius. Taigi, įaudrintos žmonių emocijas formuoja jam reikalingą psichinę energiją. Tos energijos kiekis sukuria psichinį magnetizmą, traukiantį vis daugiau žmonių. Nu, tai čia yra į Lietuvą atvažiuoja ten, nu, žodžiu, kurie žaidžia, susirenka daug žmonių ir ten advaitos, o tos kryptis, tos Viskas yra čia ir dabar. Nu, tai tokia. Bet taip pasiklausius e, visai protingai kalba. Svarbiausia, nereikia galvoti, kad čia jau tokie visai tokie. Ne, ne, ne, ten jie gal knygas e, parašė būtent, arba ten paskaitas, tiesiog visai ten yra tokių, bet jis neturi potencialo. Jo potencialas yra ta masė žmonių pritraukta. Kaip atskirti? Nedažnai kopijuoja kažką. Tai atskirti ir gali, kad jis eina, aš atsimenu, kažkada senai, tokį vat jogos mokytoją. Reiškia, turėjau ir aš vis mėgstu kažkokius tai karolius nešiuoti. Tuo metu jau, reiškia, kaune gyvenau. Ir, nu, aš tokiu, nu, malą praktikavau ir trumpam į paratuvę užsukau. Tokią malą. Ir kažkaip, žinai, ten pagalvojau, žinai, gal, kad matos, nesimato, žinai, jį matėsi. Nu, toks biškas apsvaigęs, žinai. Ir staiga ras su to žmogum, su savo mokytoju. Ir jis taip pažiūrėjo tą malą. Nu, ir taip nuėjo, žinai. Nu, kad matosi, žinai, pakabintas. Man taip gėda pasidarė, žinai, kad tai nuo šiol visada stengiuosi paslėpti, nu, nešioti, nu, gerai, bet kad, nu, ne, nereikia rodyti ten visur, kur tai eini, visur tą malą, nu, žinau, kas yra mala. Maldos tie karoliai ten tokie, aš ten kažkokie dideli pas mane buvo tuo metu. Žiūri, ten taip pamoką gavau. Tai va čia yra tie, kurie ten tą rodo, tos va tatuiruotės visas ant tų rankų. Tai čia yra iš to, nu labai Kiti iš kvailumo pasidaro, žinai. O kiti, kad įsiskirti, va taip ypatingai. Apie tatuiruotę čia atskira tema yra. Iš tikrųjų, tatuiruotės šiaip tai veiks visą gyvenimą, kas ten nupiešta ir, ir dar sąmonė to žmogaus, kuris tatuiruoja. Ten yra... Jeigu tuo metu galvoja negatyvą kažkokią, tai tau jis tą negatyvą įkalbė. Bet pats simbolis turi reikšmę, bet ir jo mintis. Ir simbolis, bet pati tatuiruoti, kaip tie va, štampai, ver, vergai būdavo tatuiruojami. Vergas. Kalėjimai labai, ne? Nu, tai už, ta, užkleimuoti tie. Taigi, šventieji. Daugelis šventųjų žada žmonėms ypatingą išgyjimą, karmas išvalymą, pakilėjimą, nušvitimą, troškimų išsipildymą. Tai yra vilionės iš tikrųjų kažkam taip ir įvyksta, nu, euforija patiria, va, sako, matot. Matyt mano Facebook grupėje, kur e, kai eina, reiškia, toks žmogus, paliečia vieną ir pradeda purtytis visi. Mhm. Tai va čia yra toks šitas, šitas tipas vampyro. Ten jau jie antiek įsukta energija, jie į žmonių energiją įsuka. Geba įsuka taip, kad jo žvilgsnis net Pasižiūri, jau žmogų purto. Konvulsiam. Nematot? Aš nu, nežinau, bet ar tai tik, tikrai tam tik realybėje. Tai galit pasidomėti daugiau ten apie, tiesiog paimkite, tikrai taip yra. Tikrai. Bet jie skaito turbūt jį savo mokytojų, kad jie taip elgesi. Ne? Šiaip e, audronė irgi Ilgevičinė su Petru buvo prieš porą metų Ukrainoje ir ten pasirodo irgi apaštalas apsireiškęs yra. Nu, irgi duoda tą mokymą ir išgydo ir ta prasme visi tie dalykai. Ir žmonės eina kaip, nu, vienu žodžiu, kaip tų stebuklų nori. Taigi. Bet sakykime, jeigu uh, nebūtų masės žmonių toj vietai, tai jisai nieko negalėtų padaryti. Yra tokia irgi, čia aš iš... iš, iš užkrauta. Nu, prasme, Pavyzdžiui, Vaišnavų, tarkim, tas mūsų judėjimas Lietuvoje, kur yra ten jau visiškai skirtingas nuo tų ištakų Vaišnavų, pavyzdžiui. Aš nu, iš tikrųjų nemažai skaičiau tų šventųjų aprašymų, nu, biografijų. Jie buvo labai tokie, būtent prieš tokius vat, ėjo. Už tą tikrumą buvo labai tie mokytojai, kršnai tų mokytojai, tikrieji tie, nu, kur ten praeities. Uh, Ir <clears throat> ten tokia istorija aprašo, kaip mm, mm, toks vat šventasis, kabutėse. Reiškia, mm, jis veikia va toj teritorijai. Pavyzdžiui, yra teritorija, kaimas ir kažkokia to kaimo teritorija. O tose ribose jis veikia. Tie žmonės, visi euforiai, visi pasveiksta, nu, va, tokie dalykai. Ir tada, reiškia, nusprendė, kad, nu, tiesiog areštavo tą jogą ir jam nukirpo plaukus. Su tą akimirką visas mistinis dėlės dingo. Energija. Energija. Tiesiog jis kaupė energiją į savo plaukus. Tai va, o, o yra tų, kurie kitaip kaupia, yra kurie Gregorio lėkštė stovi. Bet jie sutraukia tik tokius žmonės, tik tokius žmonės, nu, pavyzdžiui, aš tokia neįsivaizduoju. Nepasirinkė gali. Ar gali, ar gali ir kitaip būti? Tai žinokit, e, pritraukia. Jau taip, jau taip stipriai, kad. Tiesiog pritraukia. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nu, va, turi būti irgi kažkokia praeities va, karma, aš nežinau, aš kaip pasakyti. Aš tų žmonių, saky, šiaip tai visada, tarkim, tokia mokytoja, jų niekada nereikia nu vat tai yra tokia kaip yra, suprantat? Nu, pavyzdžiui, uodas yra ir yra, nu jis, nu ką tu davas tų uodų? Va, bet e, vat ką tas uodas skanda, kieno kraują geria. Reiškia, kad e, tie žmonės, kurie ateina pas tokius mokytojus, jie ir suformuoja tą visą egregorą. Tai jeigu yra, visada visato, jeigu yra paklausa bus ir pasiūla, tai va tie sekėjai pagimdo tokius mokytojus. Yra žmonių sąmonė. Tai va, tai žmonės samoningės, jie pabiškai atsirinks. Supranta, tai tas mokytas, nu, jeigu jis nėra visiškas energinis vampyras, dar gali irgi susivokti. Bet jie moka žaisti to tikrumu. Ir kaip žmogus rinkti, aš, pavyzdžiui, nežinau. Nežinau. Žinių gal reikia. Ta prasme, kaip atskirti Vat kur, vat kur žaidžia, vat viena iš tokių, vat kur žaidžia su masėm, bet ir tai yra tie tikrai gurų, kurie turi tokią paskirtį, bet jų tikrai nėra daug. Ir ten tikrai, va, pavyzdžiui, ateini, tu gauni spektaklį, visą gauni energijos, tu patiri kažkokias būsenas. Tu gauni va, kažką tai tokio, net, pavyzdžiui, irgi žmonės man sako, ko tu pykstant rebefingo? Aš sakau, nepykstant rebefingo. Aš sakau, žinau, ką kalbėjau, aš kalbu, kad nu, ne visai taip yra, kaip, nu, jums. Bet man kiek padėjo. Sakau, ne apie tai, kad padėjo ar nepadėjo, sakau. Tai gerai, kad padėjo, sakau, viskas, daug kas gali padėti arba nepadėti. Tai va žmonėm, tarkim, jis turi bėdą kažkokią tą praktiką, kažkokį įsisprendė ir sako, va čia yra tikra. Bet palaukit. Tavarsme, tik čia, o yra daug, daug kitų dar dalykų. Tai va, šventieji. Paskui sekantis yra mecenatas. Tai yra dažniausiai turtuolis, kuris teikia labdarą. Šelpia menininkus, mokslininkus, vienuolynus, duosingus žmonės. Bet neduok Dieve, o kaip ir jūs, pavyzdžiui, va, toks mecenatas yra, nu, aš nežinau jūsų situacijos, jis, va, šelpia, padeda, ne? Bet kažkada pareikalaus. Kažkada tai pareikalaus, kad Bet esmė tame, kad tas mecenatas nedaug dievė koks nors jogas. Pavyzdžiui, yra jogai, kurie, nu, tarkim, pavyzdžiui, Indijoje tai yra populiaru labai, kad mecenatai remia kažkokią jogos mokyklą, kad galėtų, o panašiai kaip veda joga, savivaldybė. Nu, moka, finansuoja, mecenatas bus savivaldybė, jo jogos mokytas ramiai gali savo dirbti. Ramiai va dirba savo tą darbą. Tai tarkim yra kur mecenatas, kuris remia tokį žmogų. Bet e, čia tas vampyras e, paskui taip pareikalaus iš to, kad gali dušę paimti, visą jo energiją paimti sukurtą per praktikas. Tai yra tokie jodieji čia jau meistrai. Ir šeštas Saulės energijos vampyri, vampyras yra tamsos riteris. Esam kalbėję apie tamsą pasirinkę riteriai. Tai yra tiesiog tamsos hierarchijoje esantis. Tokių ir nėra daug. Tai yra manipuliatorių manipuliatoriai. Jie manipuliuoja su manipuliatoriais. <laughs> o yra manipuliatoriai, kurie žaidžia jo. O jis juos ten su jais žaidžia ir žaidžia didžiulius žaidimus. Čia jau, jau, jau reikėtų žiūrėti didžiuosius mūsų pasaulio tarkim, žmonės pasaulinio valstybės, Europos lygmenio, sakykime, jų nėra daug. E, šiaip masonų irgi ta ložė ten buvo viskas pradžioje gerai, paskui va prilindo tų vampyrų, e, sakykime, kurie siekia valdyti žmonės ir viskas. Nes masonų pati idėja buvo, kad kelt progresą. O paskui, reiškia, pradėjo, kad į politiką lysti, reguliuoti viską pradėjo. O tu, o tamsos riteris vienas kitas ir viskas, ir perima. Truškimai atsiranda. Taip. Vienu žodžiu, e, tamsos riteriai niekada jokių ten tų neveda, nei paskaitų kažkokių ten tų, jie net gūrų nebūna. Jie yra tie plikieji kardinolai. Jie gali, pavyzdžiui, valstybei būti vienas kitas. Jie ten turi savo tinklą, jie dirba savo darbus, o tuos, kuriuos reikia, inicijuoja finansiškai ir vėl kažkaip e, tamsos riteris yra suvaldęs savo psichiką, protą, jie visiškai blavios sąmonės yra. Bet jie mėgaujasi žmonių, sakykime, jie kontrolę ir žmonių degradaciją, kad jie valdo žmonės, jie yra tie ganytojai, kur jie e, gano liaudį ir veda ten, jie žaidžia manipulacijom, nežinau, dabar tie rinkimai čia. Čia tikrai yra ir tamsos triteriai, tie vadinami, nu, čia kaip mes pavadiname, dirba. Jie tikrai neįs į prezidentus, nebent yra užduotis, bet jie tikrai žaidžia to žaidimus, sakykime, kaip įtakoti. Pavyzdžiui, maldos įvairios jiem kliūdo. Maldos, kad e, sąmoningi žmonės, jiems, jiems kelia kliūtis, nes jie atskiria jų manipulacijas. O šiaip žmonės, tamsos riterio, jeigu žmogus, va, tarkim, patektų įtakon, jis net malonę laikytų, reiškia, kad iš šalia to žmogaus pabuvo. Viską atiduotų ten, jis minties galėtų, tu pats jam viską atiduosi, pats jam viską. Ir patirtų ir tu jam padėkosi ir paskui visą gyvenimą džiaugsiesi. Vat, čia tie sektų tokie vat, vadovai yra, kur žmonės net gyvybę paukoja. Nu, vat, tokie vat. Nu, jie, jie, nes, bet jie yra, ne, jie yra ne fanatikai. Jie yra tie, kurie. Taigi, nu, užteks jau. Iki dešimt, sakėm. O kiek dabar? Turėjo pabaigti. Nebūtų uodegų, pabaikim. Iki tai dešimt. Kad pradėtume. Blogai jaučiatės? Gerai. Man tai silpna jau. Silpna. Mm, tai... Gerai, kas sėdi. Dar kai atsistosiu, galiu tai bumt. Šiaip minulio labai yra mm, gera tema. Šiandien gerai apsivalo, žinau, kaip viskas. Tai aš jau išsipirkau. Gerai, nenoriu. Iš tikrųjų, aišku, mes nespėsim visko pakalbėti. Bet e, minulį tai šiek tiek pakalbėsim ir sekantį kartą galėsim minulį vampirizmą, nes aš taip įgalvoju, kad tik saulę mes, nu, bet parašiau dar minulį. Visada aš parašau daugiau, bet neįvykdau. Aš tik noriu, ką noriu pasakyti apie patį tokį, mes kaip suprantat, kalbėjom apie nuo būtinio tokio lygio vis aukščiau, aukščiau, aukščiau, tuos, tarkim, energetinius vampyrus, kur kolektyvuose jie dirba su žmonėmis, žmonių mintimis, jausmais. Bet vat, sugrįžtant į tą būtinį lygmenį, mm, pats principas, e, tarkim, e, nuo energetinio polimo, sakykime, poveikio, kaip ten klausimas buvo, kaip atskirti manipulacijas, kaip apsaugoti. Jo, apie tai dabar pakalbėsim. Apie minulį tada mes sekantį kartą, kai atvažiuosi. Gerai? Ir jūs busit bišk pasiruošę, aš pa, atsiųsiu, kur paskaityti reikia, nu, bus biški jums lengviau ir man lengviau. Gerai? Sekantį kartą. Vienu žodžiu, kas liečia apsaugas, tai, vat, kaip mes kalbėjom apie, yra saulės vampyrai, su jais, mm, vienu žodžiu, jeigu jie iš jūsų negauna energijos, jie atvirai jūs atakuos. Žodžiais, o gal netgi kumščiais. Smurtas. Yra smurtininkai realiai. Tai aktyvūs energetiniai vampyrai. Tai yra būdai, kaip, sakykime, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, yra energetinis vampyras ir Vat jūs vat jaučiat, kad jis jūsų at, nu, pradeda erzinti. Esmė tame vampirizme yra, kad e, turi išvesti iš pusiausvėros žmogų. Vat jūs patėt, erzintis. Atakuoja, ne, tas žmogus. Jo, vat jo buvimas, pavyzdžiui, ateinat, vat, energinis vampiras ateina, ir jūs vat sėdit, galit net ne, nematyti. Jūs pradedat diorginti kažkas va, blogai jaučiasi, ar kažkoks irzulis, jūs pradedat galvoti, kas čia, kaip negatyviai mąstyti pradedat labas, reiškia, energiją pumpuoja. Energetinė tokia vampyra mėgsta ateiti į grupės kažkur, vad kampė sėdi savo. Ir visi širšta, pikt pradeda. Taip jis aplinką veikia. Ir jis pasima tą energiją pabuvęs. Jam nieko daryti nereikia, tarkim, čia menulio vampyras toks, jau pradirbtas. Ateina tikus dvasingas, su kokia maldelė dar kalbėti gali. Laisvai, kokiam reiškia, ten apsipaišęs. O. Bet, reiškia, jis, reiškia, jūs vat, iš, visus išveda iš pusiausvės, žmonės tarpusai piktis pradeda. Atrodo, nieko, jis, nieko tokio. O tai energetinis, jau stiprus tai energetinis vampyras. Ir dažniausiai sąmoningas. Gali žinoti netgi technikas, kaip tai padaryti. Tai va, tai vaikai retai, kada būna energetiniai vampyrai, nebent besėlės koks vaikas. Su vaikais atskira tema yra. Apie vaikus e, at, gal sekantį kartą. Supranti, jeigu jis yra klasė, tai viskas tada. Ai, tai gali. E, apie vaikus atskira. Šiaip. Taip, taip, šiuo atveju taip. Jeigu, taip, apie vaikus yra atskira tema. Net yra paskaita pas mane, kur apie vaikus bet e, aš tikiuosi čia pas jūs, sekantį kartą apie, apie energetinį vampirizmą, tokias, e, tarkim, darbe ir taip toliau, tokius biški praktinius dalykus. Tai va, tai ir e, taip šiuo atveju, kai ateina į klasę vaikas ir jis pradeda širsti, tai yra jo energetinis vampiras atėjo, vaikas. Tai va. Bet tai tėvų namuose suformuotas yra, ten reikalai tėvų namuose yra namuose, ten jo, jodį reikia. Tai va, tai jodį, tai, tai va, ir ten... Tai iš ten, iš ten ateina tokie vaikai ir kam e, mokytojų darbas yra žiaurus. Žiauris sunkus. Taigi, reiškia, ir tačiau jeigu Saulės vampyras, suprantat, jis, e, pavyzdžiui, jis žino, vat, jūs, mel, pavyzdžiui, viršininkas, koks nors arba... Nu, ir jūs jam žinot, kaip reikia apsisaugoti ir jam neduosit energijos, tai jis jūs e, varys, varys, varys, varys, pakol palauš. Vienu žodžiu, taip kad reikia <laughs> mokėti, žinoti tuos dalykus, kad e, su energetiniais vampyrais, e, tai jie plėšus yra, jie yra plėšrūnai. Tai yra plėšrūnas. Tai tu, atsi, jeigu tu gali, tai tai sakykime, šeimoje, sakykime, taip, reikia nuvažiuoti svečius, tai taip, tau net purto ten važiuoti. Taip, taip. Dažnai ką darys, nu, toks tiesiog gyvenimas. Nu tai, tai ką, sus, tai, bet tai čia dar nieko tokio, nu tai tave ten atakuos, nu tai jeigu tu sugebėsi, tai kaip dabar apsisaugoti, labai paprasti dalykai yra. Kai jau matot, kad jau atakuoja tave kabina ant emocijos, kabina, tai špyga yra. <laughs> Špyga, tiesiog kišenė špyga, jau atikiškit išpygavo tau. Arba po stalu, va, taip pat. Sėdė, va, dvi špygas. Taip, žinau, to, tokioj nuotaikoj. Ne, e, bet, e, žinai, kada nepadeda. Jeigu reikia per vėlai špygas parodėjai. Jau jeigu susierzinai, viskas jau. Viskas. Gal, neturi, gali paskui ir taip sėdėti, ir taip. Taip. Jeigu jau, susi, jau esat susierzinę, jau jokios špygos neparodys, jau net ne šitokie yra tie rateliai, visokie nieks nebeveiks, jau jokios praktikos nebeveiks. Aš čia pasakojau, nežinau, kelintą kartą jau pasakojau apie, kaip po vienos konsteliacijos ten uh, e, Helingerio, ten pravedė vienas meistras toks. Ir kitą dieną sėdau, aš mantrą praktikavau, kaip uh, žiūriu, reiškia, uh, ataka eina. Eina ataka, Tarsme, atakuoja energetiškai. Ir aš, reiškia, pamačiau, kad čiuptuvas eina. Reiškia, ir pradėjau visokius įsivaizduoti, stiklus ten, nu, kolbas, <laughs> ten, sakas ten. Ir, nu, ramybės neteko visiškai. Ir e, pakol, kaip tik tuo metu skaičiau vieną tokią knygą, kur va tie neteisingi apsaugos būdai, kažkada juos galbūt ir galim panaudoti reikia įsivaizduoti granatą, tą tai čiuptuvą įmet, bet ten reikia, reiškia, viską įsivaizduoti. Įsivaizduoju granatą tą tokią skeveldrinę. Ir tą čiuptuvą, taip, nu įsivaizduoju, žinai, kaip sprok, noriu nu, įsivaizduoti, kad sproksta, žinai, taip. Nu viską vaizduoti reikia daryti, žinai. <laughs> jo, jo. Aš atsisėdau, sakau, nu šakis, nu. Ir jo, dingo dingo ir taip, reiškia, ataka baigėsi. Ir esmė tame, jeigu, tarkim, per atstumą jūs atakuoja, jeigu, mhm, jeigu atakuoja per atstumą, tai... Jeigu jūs sugebat atmušti, tai energija jam eina. Ten jis gali, pavyzdžiui, vat, saulės vampyras gali net jiems infarktas būti, pavyzdžiui. O tai kaip sakote? O kaip atmušti? Nes... Tai aš sakau, <laughs> reikia Reikia, su vaizduotė dirbama yra. Su vaizduotė dirbama. Ten tas čiuptuvas, jis toks panašus yra kaip e, vat, siurbelė, bet vat, kaip dramblės trublys, vat, toks. Čiuptuvas, vat, eina kaip energetinis toks. Ir ieško ten tos tau skilės, žinai, kokios ten. O aš buvau kokią klaidą padaręs. Aš buvau mm, e, susija, susijaudinęs, nu kaip susijaudinęs buvau jau. Nu, jau ramybės nebeturėjau. O kai tu ramybės neturi, jokios vizualizacijos nebeveikia. Mhm. Jokios špygos, jokios ten tie, jokios sikryžiavimai nebeveikia. Tu esi susijautinęs, tu esi jau iš pusiausvėros išėjęs, tu mhm. esi jau pažeistas ir realiai kažkur pompuojamas jau esi. Tai šiuo atveju padeda tie agresyvūs būdai apsisaugoti. Granatą ten į tą straublį mest arba įsivaizduoti mm, kažkokius ten ugnį ten deginti, bet tu ten turi vaizduotę turėti. Arba reiškia staigi šokį ir kontrastinį dušą, nu, kad numušti tos visus po dušų, karštas, šatas, čik, va, toks, va, tarkim, išeiti iš... Tai malda irgi veiks, kada, jeigu tu esi išėjęs iš pusiausvėras, tai ir malda nedaina, tai yra malda tik žodžiai. Bet prieš. Pavyzdžiui, imti dėlesnį darbą. Tai... Ta... Dažniausia būna na, nepasiruošus, kad taip nutiktų. Nu, Jeigu tu esi pasiruošęs, žiūrėkit, kaip yra, čia iš praktinės pusės, kas lečia mal, maldą, tarkim, ne, reikia melsis širdimi, pirmiausia, ne mechaninė malda. Mechaninė malda reiškia, taip, jį pritraukia energiją, bet jį lieka auroj sluoksnį, kažkokiu išoriniam sluoksnį. Arba biški, va čia ir taip daugiau išoriai. Tau tu išeini pro duris, praktiškai 15 minučių maldos energija dinksta kažkur. Nu, pradžioje kaip ir jauti kažką, o paskui, vat, nueini į virtuvę, ten tas anas ir puk, kaip ir nesimeldęs jautiesi. Tai reiškia, energija nebuvo įmagnetinta. Ji galbūt buvo aura pritraukta, jeigu malda teisingai viskas. Tai reikia visada melstis su širdi, širdimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia motyvą, reikia sakyti, kad, nu, meilis prašy Dievo, Nu, Michaelio Arkangelo apsaugos. Bet reikia savo žodžiais ketinimą pasakyti. Savo žodžiais nenu, ne, nenuskaitytais. Iš širdies kažką. Iš širdies reikia prašyti, o paskui jam atmalda ir tą maldą sakot. Nu, tada iš tos nuširdumo to, tada yra generuojama energija. Tada jūsų krūtinė generuojasi tokia kaip, sakykime, brandulis šviesos ir jis tada spinduliuoja. Ir tas brandulis šviesos, nu taip, sakyk, pavadinkim tai, e, yra jūsų, va tokia kaip pusiausvėros, nu, at, jūs atakuoja ir taip, e, reiškia, nereaguojate. Bet čia reikia ilgai jau melstis, kad gautum. Nu, labai skirtingai. Labai skirtingai. Kartais trumpai užtenka, kartais ilgiau. Kartais reikia meditacijos, kad e, praktikų, ne meditacijos pačios, bet praktikos meditacijos, kad tą tylą išgirsti, tai yra būtent ta pusiausvėra. Ir tada reiškia, tą jūs turit e, balansą vidinį ir jo, jo dėka jūs galite tiesiog jūsų tie maži vampyrai neišmuš, bet didelis, karmiškai susietas, jūs e, visiems dubasins, bet jeigu reiškia vėl susitvarkot ir vėl ir vėl jūs taip karmą pradirbat, tiesiog, tiesiog tas žmogus iš jūsų gyvenimo išeis. Arba jūs pakeisit darbą, tiesiog reikia būti pasi, pasiruošus pokyčiams. Nes energetinis vampyras kaip lyga yra. Jeigu yra viršininkas energetinis vampyras, kaip pat lyga yra, ne, važiuoju, žmogus serga lyga kažkokia. Nu, tai jeigu tu esi vat, tu gydaisi, bet tau reikia ir įpročius pakeisti. Nu, kažką tokio. Ir tada ta lyga išeina ir ne, bet tas pats yra vampyras. Tai yra lyga, e, reiškia, jeigu jūsų viršininkas. Jo, bet jis jūs atakuos kaip ir lyga. Ji neišeina taip, kad ir nebėra to vampyro, nieko panašaus. Tai prasme, jeigu bendrauji su to vampyru ir nu, nutrauki ryšius, bet vis tiek jauti, kad jis prie tavęs. Jis tave, limpa, taip, jis limpa jis ir atakuoja. Taip, taip. taip jūs galite įsiklausykit, va, kai melžiatės, jūs pradėsite jausti energijos apykaitą. Mhm. Vat vidų jauti, vat, jauti, jeigu su to žmogum, jeigu kad jo neišprovokuoti, kartais tenka ir duoti jam tos energijos dėmesio, išklausyti kažką. Šiaip tai yra ligonis. Tas žmogus šiaip iš esmės yra ligonis, kad ir koks jis agresyvus bebūtų, e, jis yra viduje labai, nu, nelaimingas labai žmogus. Tai va tą užuojautą tokią turint, e, nu, tarkim, kažkaip va taip tą harmonizuoti, va kaip tu, va, nu, tas santykis nu, su harmonijos, jeigu yra įmanoma, su bendradarbės tai yra vienaip, bet su giminaičiais tai yra sunkiau. Tai yra, nu, nu, distancijuotis kažkaip va reikia ir taip toliau. Ir čia yra karma. Vampyras yra karma. Jeigu šalia yra ir dar giminė arba kaimynas, jeigu būtas mūsų nuosavas, jeigu nuomojamės, tai galim pakeisti tą būtą. A, parduoti galim būtų. Arba namą. Tai yra vampirizmas kaiminystėje. O kaip, sakykime, tokie, toks dalykas, kaip uh, mačiau Facebook'e, gamina veidrodžius, užsikabina, kad atmuštų tą energiją. Kaip... Čia atmuša tik e, ne tuos, o tų, o tų rimtų netmuša. Nu, gatvėje, tarkim, tu eini. Jo, yra tos bloga akis. Bet tai čia užtenka va. Tokį va karoliuką. Nu, drūzą. Galit e, kažkokį, va, tarkim, va, e, į maldą atsineškit kažkokius vis e, amuletus, pasidėkit šalia. Jeigu medžiatės, kad būtų daiktas, kuris sudalyvauja. Žiūrėk, atin žmogus, žiūri, ką ten pasikabinęs. Auskarai moteris, o. Mm. Ir jie nukreipia specialūs kažkokie amuletai, blizgantis paprastai būna. Nu, vienu žodžiu, bet reikia geriau patiem arba, pavyzdžiui, žušlius, kada važiuosit, kažkokį akmenėlį padėkit, kažkokį jėgos taškelį, nu, kur melžiasi žmonės, kad pabūtų, arba prašykit, kad pabūtų mėnesį, koks kristalas ar kas nors, žinai, jeigu yra įmanoma. O tai kaip tiem vampyram pagelbėti? E, už juos galima melstis ar ne? Šiaip iš esmės, tarkim, vampyro yra tos stadijos, vat, kur kalbėjom. Yra vat, e, ketvirta stadija, kur jau yra, tai jau yra juodoji skilė. Sielos vietų yra juoda skilė. Tai čia jau, jau jūs tik save gelbėkit. O jeigu dar ten yra kažkokia kropelė gėrio, tai reikia tą gėrį matyti, bus labai sunku. Bet malda nepadeda tam. tam. Jeigu melsitės, sakykime, už vampyrą, jis gali greit mirti. A, taip gerai pasimelsit ir jis tiesiog jis išeis iš gyvenimo. energijos iš kitų ir jis mirs tada. Tai yra apsauga, apsauga, kad dar daugiau neprisidirbtų. Jo, tai yra maldos irgi, kad išeitų tie, kurie turi išeiti. Nes energetinis vampyras realiai jis gali gyventi kitų žmonių sąskaitą. Ir... Pff, sveikuolis jis būtų. Tarp kitko, patys tokie ryškiausi energetiniai vampyrai yra žaliavalgiai, vegetarai, jogai. O, matot kaip. Reikistai, kiek reikistų energetinių vampyrų yra? Su so, dvasinė energija dirba. Aha, dvasinė energija. Net reikių principų nežino, kas yra <laughs> reikių principų. Духовная энергия, передаю космическую энергию. Aha. Aš pažįstu vieną. Vaikų energiją naudoja. Aš pažįstu vieną Gerai. asmenį, kuris, aš tiesiog įsigandau, bendravau, bendravau su tuo žmogum ir jis pasirodo už pinigus, uh, užsima juodąją magiją ir žudo žmonės. Nu tai čia jau yra, nu, juoda skylė eina. Tai čia jau irgi energetinis. Šiaip juodoji magija, energetinis vampirizmas šimtaprocentinis yra. Čia jau baisus žmogus. Ten jau ten, Tai Tai aš dar jums ne, prieš naktį nekalbėsiu apie tą subtilę fauną, kuri ten dalyvauja. Aš teigiu, kas ten dalyvauja. Ten yra visa hierarchija gyvių ir taip toliau, kas dalyvauja. Taigi ten Dieve, tu mano, Gregorai įvairūs dalyvauja. Mes kalbam apie tokį va, visai tokį paprastai. <laughs> Ne, bet aš sakau, sutikau tokį žmogų ir aš buvau pakraupus, kad jis už pinigus uh, e, užsima tokiais dalykais. Kartu, užsako ir mhm. atlieka, kad, nu, jo. Kaip nu, su to verčiasi? Nu, bet jeigu jūs, e, pavyzdžiui, pavyzdžiui jeigu turit vat, gerų draugų, tokių, kurie dirba su savim, pavyzdžiui, kodėl vat, gerai, vat, tarkim, nu, pavyzdžiui, antropai filosofijos bendrė arba kokią kitą, mm. jūs apsaugo, jūs nepaims jūsų. Vat kas už jūsų nugaros stovi? Kodėl vat svarbu, vat, draugai, bendraminčiai, Taigi stovi tų žmonių, jūs priklausot, va čia mano draugai yra. Kai aš melžiuosi, ta, ta energija visiems, kai aš sakau, už mano, mano artimuosius, tai reiškia už tuos žmonės, kurie yra. Tik viens už kitą čia melžiasi. Čia yra ne tai, kad melžiasi, bet ir žmonės, kurie yra donorai. Tai reiškia, jie kaupia energetiką ir prijutams. Tiesiog, jeigu tu iš nu, harmoniją išlaikai, joks vampyras per tavęs neprieis. Aišku, prieis karminiai dalykai, jeigu karminis. Tai... Jo, juodasis menulis, kur yra ten, silpnos vietos rodo. Gal nėra taip, kad geriau kažkaip reakcijos į tos žmonės nebūtų, nes kai yra reakcija, iš karto prisitraukia. Tai reakcijos jo. Tai bet mes nepa, yra pasąmonė reaguoja. Čia apie pasąmonę, sekantį kartą apie menulį kalbėsim. Pasąmonė reaguoja, tu pavyzdžiui, išoriškai Kaip ir, e, nu, kaip ir atrodo, aš linkiu laimės, o kažkodėl tave, būtent tave pasirenka. Būtent iš visų tave. Todėl, kad pasąmoniai ir vyksta reakcijos pasąmoniai. Kaip vyksta, pavyzdžiui, astrologiškai, tai yra, tarkim, minulis pažįstas su Lilit, pavyzdžiui. Kai tik pamatot e, tą žmogų arba kažkokį, va, jūs įsivaizduojat ir viskas kanalas jūs pažeidžia. Bet pažeidžia per jūsų pasąmonę bet aš turiu galvoj, kad jau bent jau fiziškai, vat, be tai- pasąmonės nereaguoti. Tai, tai čia reikia praktikuotis. Tai pasitikrini realiai. Va, o malda. Moteris, pavyzdžiui, sakė, jinai turėjo viršininką, kur ištisai ją išbalansuodavo ir negatyvas. Tai paskui atidirba karmą, išsiskyrė, viskas gerai. Ir dar kurį laiką meldės. Meldės, sako, aš nebepykstu ant jo. Viskas gerai. Sako, susitinku po kažkiek pamatų mieste, aš tik jį pamačiau, man nieko nepasakė, aš sakau, Andrė, čia taigi, kai važiavau, vos taip, taip, taip, taip. Sako, kažkokia nesąmoninga. Aš galvoju, pasako, viską pamiršau. Tai va tau duoti situaciją, pasitikrinti, ar tu viską išbaigai. Bet e, va čia gerai yra malda, nu, tai darbas su savim, apie ką, ką mes čia kalbam, čia tai netušti reikalai yra. Jo, jo, jo. Tai va čia yra, yra tokie dalykai, todėl bendraminčiai, draugai, kažkokie autoritetai, nu tikrai labai gerai, pas ką pasiklaust galit. Ir šiaip, kai esat išsibalansavę, kad pasiskambint, nes mes vienant, vienas kitam padėti turim. Nes kartais ir reikia energijos, tarkim, žmogui. Ne? Tai bet visada reikia, kad, nu, visada, kad nebūtų vampirizmas, esmė tame turi būti, nu, kad aš duodu ir mainai turi visada vykti. Tada viskas labai harmoningai. Bet jeigu vien tik duok, duok, duok, duok, duok ir ten skilė jodoji, Tai jau yra kiti dalykai. Tai va, kas liečia, sakykime, tuos e, vampyrus, energetinius. Tai... tai- Tema klausim, bet man įdomu, kaip tos energijos atsivaikšta, pavyzdžiui, vat, e, dabar, pavyzdžiui, labai vyksta pirminiai sveikatos kursai važiniai ir, žodžiu, jie žada dėkti tą sistemą, kad uh, Būtent e, jie jau tiek, ta prasme, tą sistemą, kad tie žmonės, kurie ten dalyvavo, jie, nu, gali sutikti arba nesutikti, mhm. dalyvauti, nu, tai kaip gelbėjimą. Pavyzdžiui, jeigu tu sutinki, tavo, nu, telefoną numerį tur ir tu, pavyzdžiui, kažkur būni mieste ir, žodžiu, tu gauni žinutę, kad ten ir ten kažkas atsitiko, Ir tu tada, ar bus, jeigu gali, tu pasakai taip, kad važiuosi ir padėsi tam žmogui, ten tą defibriliatorių, žodžiu, veši ir ten, žodžiu, jam ten viską, jo suteiksi pagalbą, arba ne. Kaip čia va, tas vis irgi tam žmogui, kuris ten. Kuris serga? Ar padės arba nepadės. Ne, bet jeigu tavo darbas toks yra. Ne, čia naisa bus, čia, čia kaip Bet tu savanori. Nes čia, na, pažiūrėjau, iš mūsų darbo, tarkim, mes visos... Tu dirbi kur? Ir kelios sutikam, kad tipo taip... Kur tu dirbi? Aš tai muziejai dirbu. Kur? Muziejai. Čia tiesiog buvo kursai. Ta prasme, kaip mokymas Jo. E, pirmosios pagalbos teikimą. A, supratau. Ir tiesiog galėjo tas, kas norėjo, pasirašyti, su, nu, kaip ir pasižymėjimą, sutartį ir panašiai, kad jeigu kažkas būtų tavo aplinkoje, tu gauni žinutę, kad tam name atsitiko nelaimė ir tu eini padedi tam žmogui. Šiaip labai gerai. 400 metrų spinduliu, čia skandinavos yra dabar jie Lietuvoje įdėta sistema. Šiaip man tai va tokia faina visai. Tai <laughs> bet tik tas, nu, kad jinai išgasi pati tam pasižavėjai, tai tu turėsi ryšį. Čia atlygio ginekauni, bet tu savanoriškai. Nu, čia, čia, čia, čia dirbis, jo, prasidirbinėjai rimtai. Čia labai geras sistema, nu, kaip aš dabar vat, supratau. Mhm. Čia toks rimtas reikalas, geras. Nes esmė tame, kai mes padedam, pavyzdžiui, pas mane kažkokia problema yra ir aš, nu, neusiaktyvinusi, bet aš padedu žmogui, kuris irgi turi problemą. Tai energija užgydo mane. Nu, vampyra, nu, kad čia neprieis prie mūsų. Tokį mes kitiem padedam bedose, tai viską nuoširdžiai darom tai e, reiškia mes nu, kaip apsaugai gaunam ir išsigydom. Ta prasme, tas priežastis pašalinam savyje. Tai va tokia praktika labai gerai. Bet jeigu tu tam žmogui, sakykime, padedi, nu, padedi, padedi ir jis visą laiką sako, aš blogai jaučiuosi. A, čia jaučiuosi, blogai jaučiuosi ir to, to atsibosta padėti. Čia, čia yra menulio vampirizmas vadinamas. Vat, mėnulio vampyro tipai tai labai dvasingi yra šiaip, labai tokie švelnus, jie niekada neįsižeidžia, niekada garsiai ne, nerėkia. Bet e, vat, vis klausia, atsakai, jie, ne, nu, jie tai ir o, lik supranta, paskui vėl klausia, vėl to ži, ir žiūri, kad niekada pabaigos nėra, arba vaitoja, vaitoja žmogus. Sakai, nu tai kažką gydykis, tai sudarai sąlygas, ne, ne, nedaro nieko. Tai vat, e, su tokiais, nu tai tu turi nuspręsti, žinai, jeigu yra įmanoma, ar tau reikia su tokiu žmogumi bendrauti. Bet jeigu tai yra tavo artimieji, kažkoks nu, tėtis, mama arba mhm. kažkoks, mm. tai jau reikia priimti, kaip, nu, kad nu, nu, atsilaikyti reikia, žinai, nu, kad tu visai savęs nesuvalgytų jie. Bet jeigu, nu, būna tokiu atveju, kad visiškai ant tavo energijos gyvena, tai, tai kartais tenka nuspręsti, kad nu, distanciją daryti kažkaip Nu, vien žodžiu, čia nepaprasti dalykai yra. Čia nėra vieno atsakymo, kaip reikeltis, čia yra labai daug faktorių. Nes energetinis vampirizmas yra iš tikrųjų iššūkis. Šiaip jau ir užsikrečiama yra. Žmogus, jeigu šalia būni, būni ir tu pats tampi toks. Ypač jeigu viduj tu ant jo pyksti, ant to vampyro. Kuo daugiau pyksti, tuo labiau nu, gali panašus tapti. Tai, tai va. Paskirta labai trumpai apie alkoholikus, vyro šeimos nariai. Tai va irgi čia, kaip sakot, Gali būti alkoholikas, tai tiesiog pirmas su, sutraumuota siela, žinokit, dažniausiai būna alkoholikas, sutraumuota. Praktiškai alkoholikas, kas? Tai žinai, alkoholikas tai ir jau yra irgi, nu kaip. Visai būna, visai būna ir visai geri. O įdomiausia tai, kad, pavyzdžiui, kokią žolę, pavyzdžiui, rūko žmonės, jie ryšio netenka. Alkoholikas ryšį išlaiko su Dievu. Nu, alkoholikus reikia žinoti. Įvairių yra. Tokius, kurie tikrai jau buvo, bet jie, kaip, kaip jūs čia sakėt, Piteris, Merkuris, kažkaip savo, savo pašaukimą atrado netyčia. Ir išlipo. Ir išlipo. Bet būna, kad genetiniai, pavyzdžiui, paveldėtas kažkoks dalykas gal. Mm Gali būti, pavyzdžiui, gal, gal jo giminė yra. Yra, ne, ten. Tai, nu, va, ir gali būti, pavyzdžiui, va, siela turi atkentėti šitai. Nu, ne tik, kad už save, pavyzdžiui, o, kad, o, o, o tau ką, nu, tu turi nuspręsti. Jeigu tu matai, kažkaip gali būti, nu, arba tu matai prasme tame, reiškia, tai ir būni, o jeigu ne, tai kažkuriame etape, tarkim, galima nuspręsti, <laughs> kaip gyventi. Ar toliau kartu būti, ar atskiriau biški, nu, kad ne visai kartu. Čia niekas nepasakys iš šono, čia reikia, vat kartais būna sielai, vat reikia pačiai nuspręsti, koks tas atsakymas, nu, alkoholikas, jeigu jis nenori išgyti, neišgis. Jis neišgis jos niekaip. Gali vežtis taip, bet jis viduje nenori keistis. Jam yra patogu. Jis, jis ot, net negalvo, kad kiti kenčia nuo jo. Nu, tai egoizmas, nu, tai vampirizmas yra tikrai kaip elgtis reikia, žinai, kažkokio tai vieno atsakymo nėra, čia yra žmonių, labai daug faktorių. Karma yra, yra santykis kažkoks, tai yra daug faktorių yra. Bet, nu, kartais, at, nežinau, ką pasakyti. su alkoholizmu, nu, kai žmogus pripažįsta, kad jis yra alkoholikas, tai jau yra variantas. O jeigu ne, tai dažniausiai nepripažįsta. Nepripažįsta tai ir viskas. Ir tada, nu, jie sutiks, kad mm, tą sikoduos, jie nu, viską ten padarys. Į bažnyčią nueis, žegnosis ten, jeigu reikia viską, bet jie vis vien tą. O tu šis kodavimas, kaip jos veikia, ten, pavyzdžiui, vėliau net kaip sako, kad tipo vieną kartą nusikoduoji, paskui tipo, kad dar blogiau būna, kai nukrentas kodas. Tai kodai yra pro, protei įdeda hipnozės būdu kaip šuo nuo grandinės paleidžiamas. Tai čia kaip čips, tai ne? Tai užkoduotas tas piktis. E, paprastai užkoduoti būna pikti žmonės, nu, kurie nuo alkoholio. Jie negeria, bet jie tada jau ten taip, kaip sakant, kaip tas agresyvų Marso vampirizmas, smurtas gali būti net. Žmogus gėrė, buvo geras, užkodavo, tapo agresyvus, piktas, ten nebeįmanoma. O jeigu nu, ne? Kaip? O jeigu nesupiktėja? Tada gali visiems kažkur yra. Mhm. O tai reikia žiūrėti, aišku, kai tu biški turi žinių daugiau, gali pastebėti, bet jeigu kas su vaikais vyksta, reikėtų žiūrėti tada, jeigu yra. Jo, vat, pažiūrėjau, gali vaikai iš proto įt pradėti. Nes karma vis tiek nebus. Jo, jo, jo. jo. Tai nu, nežinau, su vaikais kaip namo, nuo moters gal daugiau vaikai. Mhm bet ir nuo vyro gali kažkokia, kažkur, pavyzdžiui, gal verslas nebeit kažkur, arba, pavyzdžiui, pajamos gali sustoti. Nu, vat, kažkur, vat, supranta, kažkur vat, pf, pramuš. Vat tas alkoholis kažką tai balansuodavo, kažkokį yra teigiamą funkciją atlikdavo. Tai va. Tai va, bet koks žalingas įprotis kažkokia žmogui teigiamą funkciją atlieka ją reikia atrasti, ten yra visas, bet žmogus turi keistis, turi keisti mąstymą, jauseną ten. O, tai daugiausia tingi, pati žinom ant savęs, ne, kaip tingulys, taip, ai, rytoj, į taip, metai. Pirmadienis, pirmadienis, pirmadienis. <laughs> Na. Nu, taip, vienas gyvenimas, du, trys gyvenimai, kitur. Vienas ramūnė, du ramūnė. <laughs> Meškiukas tas. Pas mane buvo įdomi situacija praeitą metą. Mm, važiavau į Ukrainą ir pastebėjau. Nu, jau beveik savaitę buvau. Ir pastebėjau, kad pradėjau kažkaip dvigulis toks vid, vid, vidinis būti. Nu, nerima kažkokia va tokia. Galvoju, nu, nu, iš ko, nu, tėvai, viskas tvarkuoj. O, ir, ir auga tą nerimą. Kiekvieną dieną. Jau ant trečią dieną aš jau nebegalėjau. Pasižiūrėjau kompą, kad <laughs> autobusas atgal. <laughs> Netgi šiol prisimenu, kad, vat, nu, nu, pavyzdžiui, aš dabar e, tas skaičius, ne, nu, vat, pavyzdžiui, gegužio 9 atgal autobusas, bet 3 nakties. Ir ja, aš susikroviau čemodaną, sakiau, man nu, nepykit, bet man reikia namo išvažiuoti viską. O, Nu, į naktį baladoju <laughs> į tą autobusų stotį, žiūriu, Vilnius autobusas atvažiuoja. Prieinu prie autobuso, tas sakinė, mes į Kyivą dar važiuojam. Čia mes tik e, atgal, kada grįžtim, po, nu, dar dieną reikės būti namie. Žinok, galvoju, nu, kaip, kaip čia, nu, internete rodžiau, sakiau, 9 gegužių. Ne, tai čia 9 gegužių, e, 3 valandą nakties tai jie skaito kaip dešimtą trečią valandą nakties nu kaip čia taip gali būt nu pas mus taip čia devintą išvažiuoja tik iš kijevo kad nu karoče tu toks nu neleidžia tiesiogiai išvažiuoti iš kijevo nu, nu, nu. ir vėl aš prakabėjau 24 e, valandus ant balkonė, visą va taip. Stoti. Taip, nesu, ne, nu, nuvažiavau vėl. Ai, grįžai. Bet, e, bet aš nesuprantu, iš kur tokia ataka buvo, kas čia buvo. Nu, netgi, nu, negalėjau. Nu, gali suprast. būti ir giminės, pavyzdžiui, agregorą žiūrėti. Šiaip agregorai yra nu, energetiniai vampirizmai, nu, būna, kad nu, tai, va, tarkim, tu įėjai tas agregorą ir taip, nu, va, taip ir sureagavo. Taip, smarkiai. Dar tai kai grįžai namo, viskas gerai buvo. Tai jo, bet va, dabar, pavyzdžiui, reikia vėl nuvažiuoti ir va, tas va, prasideda man vėl. Va, vėl. Nu tai yra koks energetinis vampirizmas, tikrai. Mm ir netgi va tas jausmas jau man neleidžia netgi nupirkti bilietą išvažiuoti. Bet jeigu tu apsisaugosi kažkaip, tai jie Bet sakys, kokia tu esi negera, tas anas, tai nebūna tokia. Galbūt, kad jų sveikata susilpnėja ir tiesiog iš tavęs šiek tiek eina energija jiem, ne? Nu tai žinok, jeigu tam metai namie nebūnu, tai atvažiuoju, tai jas viskam, nu kaip bijau. Tai Myli tave. Bet aš nesuprantu, aš galvoju, gal nuo kaimynų eina į minčių tokių visokių, iš kur. Ir, ir va čia viduj viską, va taip, o netgi drebėjau. Trys naktys nemagiau, ketvirtą prakabėjau bal, ant balkono, todėl kad aš negalėjau atsigulti. Gali būti labai skirtingi, nu kaip, nu tu visai kituose esi dažniuose, kaip pasakyti, o jie kituose, kur tu jau nebenori būti, būna taip, su giminėm. Tai nebūtinai vampirizmas yra. Tiesiog yra ne, nu, tam, kit, kitame kažkokiam diapazone. <laughs> Ir nu, viskas. Pavyzdžiui, tu, tu dažnai nebūni, nu, e, toje erdvėje, į nuvažiuoji, matai, vis tie patį, nu, veidai, kaimynų, viską, bet viską nyksta. Matai, nu, visi pagaliukai tam kažkas. Mm. Žinok, ar tu prisimeni savo vaikystę, žinok, kaip visi Jis kabų gali būti tauškas. Nu, aš įsivaizduoju, kad tu atvažiuoji, tą jau erdvę tokia kaip skilė, žinai. Jau. Nu, tave melžia ten tą. Nu, pavyzdžiui, nu, yra vietos, kurios energetinis vampyras. Pavyzdžiui, va, pasakysiu tokį paskrišnaitus, jeigu Kauna nueisit, šventikla, ten buvusi landinė, narkotikus pardavinė čigonai. Toj vietoj padarė šventiklą savanorių. O to, jeigu nueisit, va, ten galit, taip labai įdomi. Ir ten ta vieta, ten yra, reiškia, ten yra juodoji skylė. Kas? Nejauku, aš tik nu, ten yra juodoji skylė. O, įsivaizduojat? Aš atsimenu, į gamtą išvažiuodavau, skaudavo energijos, toks grįždavau prisimeditavęs. Per tris valandas mane numeržė viso. Nus, nusirbė, atrodo, kad tave ten Ot, atrodo, skilė praja. Tai čia apačiu. Taškai irgi yra, atsistosi, pastovėsi per ilgai irgi. Nu, ir tokia kaip ten galbūt nereikia ilgai būti, kažkiek gal nuėjus, taip pat taip trumpai. O kaip kiti jaučia tai? Nu, kaip kiti, nu tai va tai panašiai. O tai įdomi, o tokia vieta nelabai tinkama. Ten ir, atsimenu, bandėm pakeisti tą vietą, bet taip mhm. neleido. Mm nu, į kitą vietą. E, nes ten, suvokiu, landydė, kur nuo čigonų tas taškas. Papigiai kažkaip nupirko ten, žinai, iš tų čigonų. Kažkaip. Ir tą padarė šventyklą. Atrodo, maldos namai, bet realiai tai. Su ten pastovi vaiduokliai. Smaug, smaug. Neišsivalo. Ne. Neužsilopo. Tik ten vyksta tos kirtonai, tai tas. Nu. Bet žmonės ten pyksta. Nežinau, ten žinau. Tiesiog kažkodėl norėjau pasakyti, nesenai diskutavom ir prisiminiau. Tokių, tokių vietų, gal bažnyčios yra, kur kažkas vyko negero. Nebūtinai, kad tik pas vaišnavą, vaišnavą nebūtinai, kad jie ten vampyrai. Kitur gerai yra gal. gal. Bet tai... Gerai, tada ačiū Jums šiandien tiek, jau tikrai prisimendram.